broers en susters. Baie welkom aan ieder en elk. Vir alle ons besoekers, bly dit die vermoeide saam tot sin en bid en die Here kan loof en kry. Ons wil vra dat dit sal nie. Die Here wil hê dat ons moet bly wees omdat ons verlos is uit die sonde. Ek wil net net oor afvoerings, uh, eh, ek wil van ons bedankings rig. Ehm um, Daar is baie mense wat deelgeneem het om vandag moontlik te maak. As ek dag iemand koos slaan, vergewe my asseblief. Mense net so veel vermoens. Kirsten Stiers, baie dankie vir al jou moeite en die koor se afrigting en al die dinge. Dan ook in die koorlede, ek julle is self hoor hoekom ek maar net kan sê dankie. Want 'n mens kan nie sonder maak nie. Dan ook die dames wat vir die verversing gesorg het dit tydens die vooroefeninge, maar ook na die tyd uh word jy dan uitgenooi vir 'n koffie tee en iets te eet. Dis meer as welkom om saam te kuier by ons. Dan het Armin die waar jy sit vanmôre nie. Dis al reg voor, dit bly. Maar ek wil baie dankie vir jou vir dit. Ons waardeer dit en baie sien vir jou. Dan ook is hier agterby is 'n bietjie deed op. Uh dit is 'n reëlstel vanmôre antwoord. Want elkeen wat deel neem daarin sê baie dankie en baie sterkte en ons hoop jy kon hou jou woorde. Dan Kobus. Hy sê nou 'n bietjie agtergrond gee. Ek moet net sê baie dankie en baie seën vir môre. Dan as jy die voorkomte al gesien het en in die vensterbanke, ek moet net sê baie dankie. Dit staan ook spesiaal vir jou. Jy daai insig en daai rangskikking voor in die voorkomte daar En dan Norman, ek weet nie waar jy sit nie, maar baie dankie vir die musiekverwerkings, die speel van die basisinstrumente en so voort. En dan elkeen wat gehelp het met die reëlings, baie dankie. En dan heel laaste Elsabeth, ek kan net onder baie dankie vir al die reëlings en alles wat jy ook gedoen het. Broers en susters, geniet die dag, geniet die oggend, geniet die diens.